بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه الأخبار تعريف الخبر أخبار جمع خبر قال الخبر تعريفه النبأ خبر ونبأ دو تا کلمه كتاب که در همون خبر به کار برده میشه خبر بیانی از حادثه است بیانی از یک حادثه که رخ داده بهش میگن خبر یک بیان یک بلا بهمون رسیده باشه بهش میگن خبر در لغت قال والمراد به هنا ما اضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف منظور از اخبار اخباری که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت داده میشه از قولشون فرمایششون از فعل و کردارشون گفتار و کردار و تقریر و تایید و بس وصف خودشون چارشونه بودن ریشاشون پرپش بوده شکل قیافشون اینطوری بوده اینها جزء چی اوصاف در اصطلاح محدثین در اصطلاح محدثین اون چیزی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت داده میشه از گفتار و کردار و تأیید و بس بهش گفته میشه حدیث و حدیث معمولا خاص رسول الله صلی الله علیه و هست حدیث خاص رسول الله صلی الله علیه و است اثر گفتار و کردار اصحابه وقتی گفته میشه در فلان اثر اومده معمولا شاید به حدیث اثرم گفته بشه گفته بشه بس اون چیزی که موقوف است اثره اون چیزی که مرفوعه یعنی به رسولان نسبت داده میشه حدیثه و شاید هم اثر گفته بشه و شاید هم خبر گفته بشه ولی خبر یه چیز عامیه اخبار در اخبار اومده این اخبار شاید اخبار بنی اسرائیل باشه اسرائیلیات باشه شاید اخبار احادیث باشه شاید آثار صحابه باشه و شاید مقطوعات باشه از اخبار تابعین باشه اخبار یک وصف عامیه و اینجا اشاره میکنه شیخ که در اصطلاح شرعی این خبری که الان ما میخوام در علم مصطلح بحثش بکنیم اون خبری هست که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت داده میشه یعنی همون حدیث که در علم مصطلح ما داریم همون حدیث که ما در اصطلاح مصطلح حدیث همون سنت داریم که در اصطلاح فقها هست فقها میگن سنت اون چیزی که در سنت اومده منظور در اون چیزی که به رسول الله نسبت داده میشه از قول و فعل و تقریرش و در اصطلاح ائمه اصول گفته میشه اخبار وقد سبق الكلام على على احكام كثيره من القول البحث قول ما قبلا کردیم قول به چی گفته دي دیگه اینجا لازم نیست اما الفعل فان فعله صلى الله عليه وسلم انواع بحث قول في میگه منظور امر النهي چه موقع دلالت بر وجوب میده چه موقع دلالت بر استحباب میده چه موقع دلالت بر تحریم میده قبلا احکام قول گفته شد دیگه نیازی به تکرار نیست و اما الفعل فان فعله صلی الله علیه و انواع فعل رسول انواع داره اولیش الاول ما فعله بمقتضى الجبله مقتضای جبلی یعنی فطری غذا میخورده آبگوش میخورده یا بریانی میخورده یا نمیدونم تخم مرغ باشه یا هر چیزی باشه حالا چون رسول الله تخم مرغ خورده عبادت تخم مرغ بخوری مرغ خورده گوش خورده گوش شطور خورده سنت گوش شطور بخوره کسی این سنت نیست چرا فطری امر فطریه هر کسی به مصلحت خودش بهتر میدونه چه غذایی خوبه براش چه غذایی خوب نیست براش اکلی و شربی و نوم فلا حکم له فی ذاته خوابیدن و آشامیدن و غذا خوردن حتی بعضی لباس هم همینطور بحث مو هم همینطور بعضی فکر میکنن مو بلند کردن سنته نمیتونیم بگیم سنته چرا چون مشرکین در اون زمان عرف بوده اونا موش موهاشو بلند بوده بس اینا احکام چیه احکام جبلی و فطری و عرفی که حکم روی آن مترتب نمیشه مثل احکامی که حکم رسول الله چون با درهم و دینار معامله میکرده الان دیگه با تمن و این اوراق نباید خرید و فروش بکنیم معامله بکنیم بس چی میخواد فطری باشه چی میخواد عرفی باشه دیگه حکم روش مترتب نمیشه فلا حکم له فی ذاته ولكن قد يكون مأمورا به او منهيا عنه لسبب شاید من بشه بسبب. وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل اليمين او منهي عنها كالأكل بالشمال شاید همین خورده یکی از اوصاف شریعت بیاد تعیین بکنه مثلا نگفته غذا چی بخوره چی نخوری ولی کیفیت خوردن رو بهتون گفته بسش خوردی یا غلام کل بیمینک و کل مما یلیک با دست چپ من کرده گفت که لا تاكل بشم قال اصابی قال لش تطعت دستش هم خوش میشه عم میکنه با دست راست بخور میگه نمیتونم گفت که لست تطعت این تحذیر بر چی فلیحذر الذين يخالفون عن امره این عقوبت ما یعنی چی یعنی خوردن با دست چپ حکمش چیه حکمش حرام رشک دست چپه حکمش چیه حتی برای کسی دست چپه الا اذا کسی معذوره فضرورات تقدره. و قدری نمیدونه دیگه در حد استطاعتش و الله نفسا الا وسعها ولی اون کسی که دست شفه میتونه با دست راست بخوره به خاطر همین این شخصی که بهانه آورد این چنین عقوبتی برش نازل شد پس اینجا شرع تعیین کرده و اینجا امر رسول الله با این قرینه دلالت بر چی میده وجوب خوردن با دست راست الثانی پس اینجا رسول الله چون با دست راست خورده به مجردش سنت نمیشه به مجردش واجب نمیشه نیاز به چی قرینه ای داره که دلالت بده خوردن با دست راست واجب مثل فرمودی رسول الله کل بیمینک الثاني ما فعله بحسب العاده كصفه اللباس فمباح في حد ذاته وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب لباس صفة اللباس. قمیز باشه یا ازار سروال همون سروال باشه در لغت هم میگه سروال لغت خودمون شروال بهش گفته میشه تقریبا تقارب متقارب همونه خب رسول الله گاهی این میپوشید گاهی اون میپوشید سنت ازار بپوشید سنت شروال بپوشید سنت سنت قمیز بپوشید این چیزها شر نیمده تعیین بکنه مگر چی مثلا لا يصلين احدكم في سراويل ليس عليها رداء شلوارهایی که روش ردا نیست قمیص نیست به خاطر که بحث عورت مجسم نشه نه متعلق به چیه صد ذریعه به سببی لسبب قال او منهی عنه لسبب برای سببی من شده و اونم چی تجسیم شدن عورت شرمگاه خاطر همین شرمنده قال الثالث ما فعله على وجه الخصوصيه فيكون مختصا به كالوصال الصوب والنكاح بالهبة و میتونیم اضافه بکنیم بیشتر از چهار تا زن گرفتن درسته اینها خاص رسول الله زنی خودش رو هبه بکنه خاص رسول الله زنی خودش رو هبه بکنه دیگه ما نمیتونیم بدون مه عقد بندیم و کسی ما را هبه بکنه به خودش بیم پس ازدواج رو انجام دادیم دیگه نیاز به ولی نیست نیاز به مهر نیست خاص رسول الله وسالم در روزه هم بازم همینطور ولا يحكم بالخصوصيه الا بدليل لان الاصل التاسيب اصل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسن اسوه تاسيب الجبيري اصل بر مگر اینکه دلیلی بر تخصيص باشه چون اصل بعموم الله اصل عمومه تو اینکه دلیلی بیاد چی خاصش بکن قال الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاء لوجوب التبليغ عليه يعني ما از فعلها بر خود رسول الله واجب بوده انجام بده به خاطر ما یاد بگیریم نماز خسوف بر رسول الله صلی الله واجب بوده مفعله تعبدا تعبد بود دیگه عمل تعبدی عبادتیه اجتهادیه عبادت اجتهاده نه عبادت اجتهاد رسول الله صلی الله علیه و نیست اجتهاد شاید در امور دنیا باشه انتم اعلم به امور دنیا کن شاید در امر دنیوی رسول اجتهاد بکنه ولی تمامی عبادت ها تکالیف شرعی غیر ممکنه که چی اجتهاد رسول الله صلی الله علیه و باشه چون شارع یکیه شارع کیه خداونده خداوند شرع میکنه که چگونه او را بپرستید چگونه او را بپرسیم شاید در بحث قضاوت ها رسول الله صلی اجتهاد بکنه کدوم عبادت درست هست نیست مثل حدیث موسی صلاته حکم بکنه قضاوت بکنه بر اساس آن چیزی که چی خداوند یادش داده اونجا قاضیه قاضی فرق میکنه قاضی حکمش فرق میکنه مثل ازدواج علی بن ابی طالب با دختر ابو جهل ازدواج علی بن ابی طالب با دختر ابو جهل فاطمه رضی الله عنها در منزل علی بن طالب رضی الله عنه بود درسته اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلام ممانعت میکنه ممانعت میکنه آیا اینجا عموم داره این قضیه آیا از این حب برداشت میشه هر پدری میتونه ازدواج دمادش رو ممانعت بکنه چرا نمیتونه چون اینجا بحث بحث رسول الله و تدخل رسول الله یک قضاوته نه یک حکم شرعی حکم شرعی فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و این حکم شرعیه ولیکن اینجا دیگه منزلت منزلت چیه اجتهاده چه اجتهادی در قضاوت اینی که دختر دشمن خدا و دختر حبیب خدا دوست خدا در یک منزل باشن درسته حق و علی و حق و فاطمه فاطمه نمیتونه تحمل بکنه دشمن خدا همجوارش باشه رفیقش باشه توی خونه باشه اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم به فاطمه میده قاضیه و باید یقین داشته باشیم که حکمی هم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه اون حکم حکم عادله به خاطر همین میگیم بر لکل مقام مقال هر جا یک مقالی هست هر جا واقعیت خاص خودش داره مثلا در بحث ازدواج عبدالله بن عمر و طلاقش تا عمر میگه طلاق بده شیخ اسلام تیمی حرف جالب میزنه میگه از این یک قاعده کلی برداشت نمیشه که هر پدری گفت به, دختر به پسرش گفت دخترت با طلاق بدی قاعده کلی برداشت نمیشه نمیشه چرا چون رسول الله صلی الله علیه و اجتهاد که در این قضیه حق را به عمر داد چرا چون عمر شخص متقی بود به مصلحت شرع نگاه میکرد برای فرزندش مصلحت شرع نه مصلحت فرد و خودش بحثش از عصبیت قومی این مسائل نبود بخاطر همین ابن تیمیه میگه رحمه الله میگه اگر پدرش اگر پدر شما مثل عمر بن خطاب بود در تقوا و پرهیزداری و نگاه مسائل شریعت اونجا هست که اتباع از پدرتون واجبه با پدر مثل عمر بخاطر هم این قاعده کلی از بحث قضاوت ها اجتهاد ها در این مسائل گرفته نمیشه دیگه قاعده کلی نیست که هر پدری گفت هر پدری گفت باید به فرزند گفت همسرتو طلاق بدی دیگه باید طلاق بده بله ابراهیم به اسماعیل بله اگر متقی بود مثال ابراهیم اسماعیل هم هست قال ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على اصح الاقوال سپس يعني بعد از اون دیگه تکرارش دیگه برای ما و خودش مستحب مثل نماز تراویح سه نماز تراویح نماز رسول الله خوندن سه, شب خوندن بعد دیگه نخوندن چرا چون اگر ادامه میدادن ترک نمیکردن چی میشد واجب میشد رسول الله ترسید عمر رو خطاب وقتی که زنده کرد و گفت نعمت البدعه هذه کار خوبی هست که زنده کردیم عمل نیکی هست زنده کردیم یعنی چی یعنی اون عملی که بوده نه که بدعه چیزی که نبوده چون بدعه بدعه شرعی نیست اینجا چه قرینه دلالت اینجا بدعه شرعی نیست قرینه ای که قبلا بوده و اینجا زنده کردنشه زنده کرد این سنت تراویشی که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدادن و ذلك لان فعله تعبدا يدل على مشروعيته والاصل عدم العقاب على الترك یعنی اصل فعل رسول الله که اون عمل عبادتیش دلالت بر مشروعیتش میده و اصل بر اینه که خداوند عقوبت نکنه در اون چیزی که حالا مستحبه فيكون مشروعا لا عقاب في تركه وهذا حقيقة المندوب مثل نماز خصوف کسی رها کرد نخوند دیگه چی؟ دیگه در ازاش نيس مثال ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت قالت بالسواك عائشة میگه سوال شو رسول الله بعثك ورد منزل میشد چیکار میکرد بالسواك ميزان فليست السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا فعلا توسينا كذا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة إن جاء لولا أن أشق صلاة ترشي مده استحباب با داره بيان میکنه ولی اینجا با قول بیان نکردن عایشه از فعل رسول الله بیان میکنه وارد خونه می شدن مسواک میزدن این فعل حکایت چه کاری میکنه یا مستحب یا مباح يوم السحاب يوم الوحي ومثال آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل, يخل لحيته في الوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم تخليل میکردن ریشاشون وقتی ليس داخلا في غسل الوجه تخليل کردن ريشا دار أحكام وضو وارد نیست فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا فعل مجرد، مندوبه هرچند که ظاهری ها میگن واجبه هرچند که ظاهری ها میگن واجبه واجبه و شیخ هم همین ترجیح میده واجبه ولی شیخ ابن عثیمین اینجا اشاره میکنن به چی به استحبابش به استحبابش چون اگر میگن اگر واجب بود بیان میکرد دیگه مثل نماز نیست صلو نو چون وضو هیئتش شستنش در قرآن مشخصات کنید وجوهكم گفت صورتتون رو بشورید حالا بعد اینکه ریش جز صورت هست یا نیست اینجا دیگه محل اختلاف بین فقها هست قال الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان بيان مجمل یک نسی مجمل مده مثل زکات مثل نماز اقیم الصلاة فواجب عليه حتى يحصل البيان يعني واجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بیه نماز رو یاد بده لوجوب التبليغ عليه ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا يعني اگر حكم الناس اگر توصيه بواجبه بيانش هم واجبه اگر مستحب حكم مستحب رو پیدا میکنه فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا يعني اگر اون فعل واجبه واجب میشه اگر مندوبا مندوب مثال الواجب افعال الصلاه الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة أفعال الوجوه ما مثل إن جاء لا تكي وجوهكم في مختلف يا عمال حاج خذوا عني مناسككم إن جاء إن مجمل فعل رسول الله دلالت بر وجوم بدل من در تکبیرات الاحرام دست بالا کردن دست بسن روی إن اینها جزء هیئت‌های نمازه که ما باید كي کی از رسول الله صلى الله علیه كما رأيتموني أصلي رأیتمونی قال ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حكم دو رکعت نماز خندان فشت مقام إبراهيم جيه سنة فشت مقام إبراهيم سنة بدليل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية والركعتان خلف المقام سنة يعني مستحبة أو مندوبة مندوبة مستحبه سنته و همون سنتی که به اصلاح خودمون همون مندوب و مستحب و اما تقریره صلی الله علیه وسلم على الشيء فهو دلیل على جوازه على الوجه الذي اقره قولا كان ام فعلا یک چیز رسول الله صلی تقریر بکنه یعنی تایید بکنه فعلی انجام بشه جایز در همون وجه در همون وجه جایزه ابو بکر وارد میشه و دو تا دختر نشستن دف میزنن قال دعهما انها ایام عید درسته؟ دعهما اینجا تقریر بر فعل اون دختران یک طرف و تقریر بر قول ابو بس از طرف دیگر چطور؟ قال امزامیر الشیطان فی بیت رسول الله و الشیطان درسته مزمار شیطان آیا رسول الله انکار کرد که این مزمار شیطان هست یا نیست تأخیر البیان عن وقت الحاجتی لا يجوز جایز نیست که این مزمار شیطان باشه او بعد حرف منکری بزنه بعد رسول الله بشه و چیزی نگه یعنی انکار نکنه که این حرف اشتباس. باید حرف اصلاح بشه کسی حرف اشتباهی ده باید اصلاح بشه مثل ما بین مبهم و مهمل اشتباه کردیم میر عمر و عثمان اشتباه کردیم باید بگید تذکر بدید اشتباه اشتباه تصحیح میشه باید تصحیح بشه خصوصا در مقام نبوت که روی حرف اشتباه فعل اشتباه تقریر نشه قول رسول الله صلی دعهما رها کن تأیید بر کی بر گفته بکر صدیق این مزمار شیطانه ولی اینجا باید رها بشن چرا رها بشن علت چون ایام عیده ایام عیده حال اینجا این تعلیلی که با عدات انه اومده تعلیل حکم که مقید شده به چی؟ انها ایام عید مقید شده به ایام عید آیا این مقید را میتونیم تعمیم بدیم و قیاس بگیریم و بگیم مادامی که بر این دخترکا رسول اجازه داده بر مردا هم جایز که دف بزنن میتونیم قیاس بگیریم خیر چرا چون اینجا میاد در وقت هست اینجا علت فاصله هست علت قاصره هست انها ایام عید یعنی اینجا این مخصص و مقید چیه ایام عید وقتی که چیز مقید شد دیگه نمیشه تعمیمش داد عمومش که برای همه کس خصوصا وقتی که میگه دعهم دعهم یعنی این دو تا دختره رو رها کن کتاب خاص کتاب خاص خطاب خاص نمیشه تعمیمش داد خطاب خاص وقتی که در یک مورد خاصی اومد دیگه اونجا اون خطاب خاص عمومیت نداره نمیتونیم هم با دفت که خطاب خاصه که میگه همه انها یوم که خطاب رو اداد خاصیه و آنم دف. نمیتونیم تبل و عود قیاس بگیریم چرا؟ چون بر دیگر ادوات موسیقی نسی خاص داریم اگر دلیلی از شر بر حرمت فرع اومد یک چیزی به طور عام مباح شد یک چیزی به طور عام مباح شد مثلا اینجا بگیم دلیل مثلا دلیل بر اباحه موسیقی میده بالفرض بالفرض محال که غیر ممکنه چون گفتیم دلیل خاص. اگر بگیم این دلیل عامه اگر بگیم این دلیل عامه نمیتونه اون حدیثی که در مصدم و محمد و همچنین در سنن ابی داوود و در موطئ امام مالک اومده در موطئ امام مالک داریم لا يصحب الملائکه رقب معهم الجرس ملائکه همراه قومی که همراهشون زنگوله هست نمیرن زنگوله حرام یا مباح حرامه چرا چون نص اومده در این فر به اجماع این فر حرامه دیگه نمیشه قیاس گرفت چون اینجا رسول الله اجازه داده پس زنگوله قیاسی که درست نیست چون چون بر فرع ما چی داریم؟ نص داریم در مسلم احمد داریم که رسول الله صلی الله علیه و قبل دهول حرام میکنه نه دایره نه دست دایره هست یه طرفش خالیه تب دو, طرفه هست یعود داریم در حدیث وقتی که دلیل خاص اومد بعد یک فرعی دیگه درست نیست که ما قیاس بگیریم حالا چون بر این دخترها اجازه داده دف بزنن پس عودم درسته پس تبلم درسته ارگم درسته گیتارم درسته نمیتونیم چرا؟ چون اون دلیل دلیل خاص مقیدیه و اون یه چیز خاص روش تقریب شدن پس باید به خطاب شارع نگاه بکنیم که اون شارع در چه وجهی اون حق را بر ما تقریر کردن و تایید کردن باید به خطاب شارع ما نگاه بکنیم و اما تقریر رسول سلم على شيء فهو دلیل على جوازه على الوجه الذي اقره قولا اقره قولا بر اون وجهی که قولش دلالت میده کان ام فعلا شاید ام فعل باشه مثال اقراره على القول اقراره الجاريه التي سألها أين الله قال في السماء آیا احتمال داره اون دخترک اشتباه بگه خدا کجاست میگه خدا بالا احتمال داره دخترک اشتباه بگه رسول تایید بکنه خیر حاشا و کلا و اگر این چنین احتمالی بدیم رسول الله مقرر بر باطل بوده و نقض شریعتشه کفر رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ وقت بر باطل اقرار نمیکنه قال ومثال اقراره علی الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقول بقل هو الله أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه خب جاء سرية رسول الله مثل سيكات اصحاب حرب هر بار فاتحه بعد از اون قل والله میخون رسول الله میگن بپرسید چرا میکنه میگه دوست دارن این صفت رحمانی که هست در این سوره بعد خبر بهش بدید خدا رو دوست داره خب الان نگاه بکنید بحث اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک فعلی را تقریر میکنه مثلا بلال بعد از هر وضوعی دور نماز میکنه رسول الله میگه در بهش صدای پاد شنیدم به خاطر این آیا اجتهاد در عبادت درسته مثلا اینجا صحابی اجتهاد کرد قل والله در هر رکعت اونجا بلال بعد از هر وضوعی برکت نماز اجتهاد صحابی الان شر تقریب کرد تعیید کرد الان شرع تعیید کرد و تقریب کرد آیا ما هم میتونیم برای خودمون عبادت خاصی تشریع بکنیم بگیم مثلا مادامی که رسول الله بزانه که بلال مثلا برای هر وضوئی برای هر بعد از هر وضوی نماز میخونن پس ما قبل از اینکه کلاس بیایم مثلا دور نماز میخونیم میتونیم تشریع بکنیم برای خودمون یا قبل از ازدواج نه نماز استخاره همینطوری مثلا بیایم نماز بخونیم نماز ازدواج نماز حاجت همینطور نماز بسازیم برای خودمون درسته صحابه میدونستن که اگر فعلشون اشتباه بود شارع هیچ وقت تقریرشون تاییدشون نمیکرد و باید تقریری بر اون فعل بشه که اون فعل مشروعیت پیدا بکنه و اجتهاد در مسائل عبادت عبادتی و تعبدی درست نیست قال مثال آخر اقرار الحبشه يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام بچه ها بازی میکردن حبشه سیاپوستانی که بودن از حبشه بازی میکردن در مسجد رسول چی گفت بیرونش کردن مسجد نکرد آیا ما میتونیم بگیم بازی کردن در مسجد حرامه بسیاری داریم بازی چی باشه اگر بازی شطرنج باشه یا پاسور و نمیدونم برق باشه اینها ادوات چی هن؟ محرم جاش دیگه مسجد نیست چرا اونجا دیگه نست داریم در این فرق از این اصل عام عموم بازی کردن اون بازی حرام خارج میشه نه نبی صلی اللہ علیه و علی النرد او نردشیر و شطرنج دیگه نست خاصه نه کرده از بازی نرد و بازی بازی شطرنج اون دیگه نست خاصه که از این بازی خارج میشه و اون حرام میشه به اعتبار خودش بله حدیث صحیح بله ابن قیم میاره در کتاب الفروسیه و شیخ محشور هم تحسینش میکنه شیخ محشور یا شیخ سلیم فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فانه لا ينسب اليه اگر یک واقعی رخ بده در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم ولی رسول ندونسه یک جایی یک مکان یک شخص یک کاری انجام ده ولی رسول نمیدونه نسبت داده نمیشه که بگیم که رسول تایید کرده ولی که میگه ولکنه حجت لاقرار الله له حجت به خاطر اقرار خدا مثل چی مثال میزنه ولذلك میگه استدل الصحابه رضی الله على جواز العزم باقرار الله لهم عزم کردن کنیز که میگرفتن به خاطر که بتونن بفروشن دیگه حاملش نمیگردن عزم میکردن تا بچه دار نشه حامله نشه صحابه مخالفی هم ندارن از صحابه دیگر عز رو در این موارد جایز میدونستن چون اگر حرام بود خدا ابلاغ میکرد نمیگیم که رسول الله تایید کرده میگیم خدا اقرار کرده خدا تحقیق کرده اگر فعلشون اشتباه بود در زمان نزول وحی کنن نعزل والوحی ینزل احتجاج ببحث بهذا قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل متفق عليه زاد مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن اگر قرار بود ناهي بشاتش قرآن ناهي بكن خدا ناهي بكن ويدل على أن إقرار الله حجة اون چیزی که دلیل اقرار خدا حجته يعني سكوت خداوند بار صحابه حجته ان الافعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله منافقين اذا قاموا الصلاة قاموا كسالة درسته؟ اگر سکوت خداوند حجت نبود خدا این کار نمیکرد شاید کسی استناد بکنه آقا چون منافقین نمیان به مسجد نمی... یا کسانی دیگه مسجد نیمدن نماز فرض به جماعت پس ما هم نمیان نمیاد به خاطر همین هم الله و هم رسولش هر دو انکار کردن خداوند در قرآن اذا قامون الصلاة قاموا رسول الله صلی الله علیه وسلم لقد هممت ان امر الناس فيحتضبوا تا آخر حدیث خواستم دستور بدم هیزم بیارید آتش بدم برم خونه های کسانی که دیر به نماز میان نماز را به تأخیر میندازن خونه هاشون آتش بدم میشه عقوبت بر کار مباحی باشه خیر یعنی دیر اومدن تخلق از جماعت این حدیث جمهور میگیرن بر وجوب حضور در نماز جماعت چون نمیشه فعلشون درست باشه و خداوند یعنی نمیشه اونا یک فعل منکری انجام بدن و کارشون هم درست باشه در حین ذاتش و خدا چیزی نگه اگر منکره باید خدا انکار بکنه باید خدا انکار بکنه این چیزی که شیخ اینجا از این قضیه برداشت میکنه یعنی اگر قرار بود حجت نباشه خدا انکار نمیکرد بر منافقین و کفار و بر عصات و گناهکارانی که مثلا گناهی انجام میدادن خداوند و رسولش انکار نمیکرد مثل این قضیه تخلف از نماز جماعت و يدل على ان اقرار الله حجه ان الافعال المنكره التي كان المنافقون يخفونها يبين الله يبينها الله تعالى وينكرها عليهم فدل على ان ما سكت الله عنه فهو جائز این دلیل بر این میده اگر خدا سکوت بکنه جائزه قال اقسام الخبر اقسام الخبر باعتبار ما يضاف اليه ومثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس يعني اون چیزی که در وصف رسول الله بیاد جواد بوده کریم بوده سخاوتمند بوده اینها اوصاف رسول الله صلی الله علیه و سلم و مثال ما اضیف النبی صلی الله علیه و سلم این وصف اخلاقی وصف خلقتی ما وصف في خلقته كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير نبلان بوش بنهان كتار قال أقسام الخبر باعتبار ما يضاف إليه ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام مرفوع ومقطوع وموقوف ومقطوع خير قسم شوارم يندر كلام الشيخ أفتاد و قدسی اگر اضافه به خداوند بشه بگه قال الله او یقول الله او اوحى الله الی چی میشه قدسی میشه چی قدسی اولش قدسی حدیث قدسی بهش میگن سوال آیا حدیث قدسی آیا حدیث قدسی لفظش و معناش از طرف خداونده یا اینکه لفظش از رسول الله صلی الله علیه سلم معناش از خدا لفظ معنای لفظ تنها معنا تنها هر دو تاش شیخ عبدالغفار البلوجی دکترای حدیث و الان در مدینه هستن کتابی داره در همین بحث در بحث حدیث قدسی بحث این قضیه رو مفصل بیان میکنه و رد بر متکلمین در نزد متکلمین که خداوند قول نداره خداوند قول نداره یعنی خدا متکلم نیست و کلامش مخلوقه میگن که چی معناش از رس... معناش از خداوند و قولش از رسول الله ولی نزد محدثین و اهل حدیث هم قول هم معناش از طرف کیه از طرف خداوند یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا کلام خدا کلام خدا نیست رسول الله میگه یا ابن آدم رسول داره میگه یا ابن آدم هیچ وقت نمیشه یکی از یکی از اعتراضاتی که میشه بر کسانی که میگن قرآن مخلوقه قرآن مخلوق باشه فرعون گفت انا ربكم الاعلى درسته قال ربكم قال انا ربكم الاعلى انا ربكم الاعلى خب چی میشه در اینجا اینو برید در تحاویه بکنید بحث عقیده قیاسی امام ابن عبدالعز حنفی در کتاب شرح تحاویه مفصل در این قضیه در بحث که اگر کلام کلام مخلوق بود کلام مخلوق بود پس نباید فرقی میکرد بین خداوندی که میگه که انا ربکم و بین فرعونی که میگفت انا ربکم الاعلا هر دو یکی ان یعنی پس فرعون اشتباه نگفته که من ربکم هستم خدا که مخلوق داره میگه انا ربکم و اسم ربک علا خداست داره میگه من فرعونم مخلوق داره میگه انا ربکم فرق نداره هر دو تا مخلوقن دیگه هر دو تا واضحه هر دو تا هم. کلام خدا مخلوقه این مخلوق داره میگه انا ربکم و اینجا فرعونم میگه انا ربکم هر دو تا مخلوق مخلوق با مخلوق فرقی با هم دیگه ندارن الله بحثش مفصله در بحث کلام از جمله ایراداتی که ما به ابن العز حنفی در شرح صحابیه میاره بس حدیث قدسی لفظش و معناش از طرف خداونده خب بس چی فرق کرد با قرآن قرآن لفظش تعبدیه لا اقول الف لا میم حرف ولكن الف حرف غلام حرف میم حرف تعبدی تلاوتش و شفاس و شفاس و مکلفیم به قرائتون در سر نماز اگر به جای فاتحه حدیث قدسی خوندی نمازتون درست نیست بس این فرق حدیث قدسی با با قرآن قال مرفوع فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما اون چیزی که اضافه بشه به رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقتا یا حکما یعنی چی مثالش خواهد اومد حالا چه ربطی داره علم مصطلح حدیث علم مصطلح حدیث چه ربطی داره به اصول فقه چون یک مشتهد نمیتونه اجتهاد بکنه الا روی مبنای دلیل صحیح اثبت العرش ثم خوش. نقاشت میخوای بحث بکنی تحقیق بکنی استخراج حکم بکنی اول عرش ثابت بکن دلیل ثابت بکن بعد بفرما یک مشتهد نمیتونه اجتهاد بکنه از حکمی برداشت بکنه مگر بعد از ثبوت دلیل دلیل ثابته بفرما حالا دیگه بعد از صحت استدلال میاد که آیا دلیلش صحیح هست یا دلیلش صحیح نیست فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره قول فعل إقرار این مرفوع است مرفوع حكمي ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه إضافة بشه کنن نفعله في عهده من السنة كذا اینها اضافه بشه به چی این میگن اضافه حکمی اضافه بشه به زمان نگفته بشه رسول الله گفته و هم انجام داده اضافه بشه به زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یا گفته بشه از سنته و منه قول الصحابی امرنا او نهینا ای امرنا النبی و نهانا النبی او نحوهما قول ابن عباس رضی الله عنهما امر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت الا انه خفف على الحال امر الناس کی امرشون کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم که که تواف بدا همه بکنن مگر زنی که حائزه و قول ام عطیه نهینا عن اتباع الجنازه جنائز ولم يعزم علينا نه شدیم که نهیشون کرده نهی زنان کرده از اتباع جنائز رسول الله صلی الله علیه و سلم ولم يعزم علينا یعنی تاکید نشد یعنی چیز طبیعی بود زنان نمی رفتن و نباید هم قال والموقوف ما اضيف الى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع اضافه بشه به صحابی و ايش ثابت نشه مطلقا فهيك صحابي صحابی بگه یک چیزی در آخر قیامت ایجاد میشه و به قرینه اینکه از اسرائیلیات روایت نکنه چون اگر از اسرائیلیات روایت بکنه اونجا دیگه حکم مرفوع نداره مثلا بیاد یک قضیه از ما قصه بنی اسرائیل نقل مثل ابن عباس اونجا دیگه چی اعتبار نداره ولیکن اگر از آینده خبر بده و قریبی نباشه که این از یهود نصارا گرفته باشه اونجا حکم چی رو پیدا میکنه اون موقوف حکم مرفوع رو پیدا میکنه قال و هو على على القول الراجح قول مذهب ما محمد اینه که قول صحابی مادامی که مخالف با نص از قرآن از سنت و یا صحابی دیگر نباشه حجته قول صحابی فعلش حجتی مادامی که مخالف نداره ولی گفتن در مذهب احمده بله یک صحابی هم باشه یک صحابی هم باشه و هو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا من القرآن والسنة ينزل أو قول صحابي آخر فإن خالف نصا أخذ بالنص وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما اگر با قول صحابی در تعارض باشه قول راجع مثال دو تا من میزنم ابن عباس اجتهادش بر این بوده که متعه منسوخ نبوده نسخ ما خوندیم بر نسخش ما نسخش را میگیریم حکم نسخ را میگیریم یا حکم صحابی اجتهاد صحابی نسخ را میگیریم تعارض اجتهاد صحابی با نسخ اجتهاد قول صحابی با صحابی دیگر ولی که مدرک فرق میکنه مثل حج افراد و حج متعه عمر بن خطاب و ابوبکر صدیق علیکم به و سنت الخلفاء الراشدین رسول الله توصیه میکنه گرفتن سنت اونا بر این بودن که حج و افراد باشه اینجا قول رسول الله در تایید فعل ابوبکر و عمر میگیرید که حج باید افراد باشه متعی نباید باشه یا قول ابن عباس باشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم قولا گفته لولا انی سقط الهد من اگر حدیم همراه خودم قربانی ها رو نیورده بودم منم متعه میکردم همه تو متعه بکنی نکوششون میکنه سرزنششون میکنه که چرا متعه نمیکنی و نکوهش هم بر فعل مباح حاصل نمیشه اگر فعلشون مباح بود کسانی که متعه نمیکردن هیچ وقت نکوهششون نمیکرد حالا استدلال ابن عباس قوی یا ابوبکر عمر ابن عباس میگه والله لا يوشك أن ينزل عليكم أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وقال عمر والله لا يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء فتدعون فلو يستجاب لكم ميقام رسول خدا قفته قفته میگه ابو بكر عمر گفته اینجا کدوم نص قوی تره نص ابن عباس ابو بكر عمر ناس ابن عباس قوی تره چون استنادش به قول رسول الله درسته در بحث توصیه به حج تمتع ولیکن اول توصیه به فعلشون توصیه زمینی هست در صورتی که تعارف با نص خود رسول الله صلی الله علیه نداشته باشه الان اجتهاد ابوبکر عمر در خلاف نص هست یا نیست هست ولی خب ابوبکر عمر اجتهادش بر چه اساسی بوده بر اساس این که افراد یه چیز منسوخی دیگه نشه چون منسوخ نیست چون مردم فکر میکردن که دیگه کسی جایز نیست افراد انجام بده به خاطر اینکه منقرض نشه این حق از بین نره میگفتن مردم افرادم بکنید این اجتهادی که ابوبکر و عمر و قضیه حج افراد داشتن افراد اینه که شخص بره به حج بعد از اینکه اعمال توافش انجام داد دیگه تحلل نکنه یعنی اون عمره رو برای خودش محسوب نکنه چون به حج تمتع عمره رو از حج جدا میکنیم با عمره کردن سر ما میتراشیم احلال میکنیم تحلیل میکنیم دیگه همه چیز بر ما حلال میشه تا روزی که بریم به منا حج افراد دیگه نه دیگه چیزی به اسم تحلل نیست دیگه یک سره یک ماه هم طول کشید شما یک سره محرمی نه حق ناخوچیدن نه نوچیدن نه با همسرتون بودن و نمیدونم اعمال جماع و اینا نزدیک نزدیکی انجام دادن دیگه همه اینها بر شما حرام میشه این فرق بین افراد و تمتع والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به و مات على ذلك تعریف خیلی خلاصه میکنه حالا اهل مصطلح حدیث اهل علماء مصطلح حدیث میگن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك حالا فرقی با اینجا نمیکنه شیخ گفت من اجتمع بالنبي یعنی کسی که با رسول الله در یک جمع بوده به اینکه ابن ام امثالش که رسول الله رو ندیدن شامل صحابه هم بشه چون ابن مکتوم از صحابه هست یا نیست از صحابه رسول الله را دید و چشمش ندید ملاقات کرد بله ملاقات بخاطر همین ابن حجر بخاطر تصحیح قول ابن صلاح در تعریف صحابه میگه میگه من لقى النبی صلی الله علیه و سلم ملاقات داشته با رسول الله صلی الله علیه و سلم فرق میذاره با اون کلام کسانی که گفتن من را چون رؤیت باید با چی باشه با باشه اینجا هم شیخ یک اصطلاح دیگه به کار که دلالت در همون ملاقات میده و اونم اجتماع قال والمقطوع ما اضيف الى التابعي فمن بعده مقطوع اون چیزی که نسبت داده بشه به تابعی و تابع تابعی و التابعی من اشتبع بالصحابی تابعی کسی که با صحابه ملاقات داشته مؤمنا بالرسول این مراد مسلمان هم باشه و مات على ذلك و بر اسلامش هم مرده قال اقسام الخبر باعتبار طرقه ينقسم الخبر باعتبار طرقه الى متواترا والاحاد نیازی نداریم به تقسیم خبر متواتر راحت ما اعتبارمون به صحت چیه سند نه به اعتبار احاد و متواتر هم قبلا شیخ گفت که احاد هرچند اگر هرچند اگر آحاد باشه میتونه نص متواتر را تخصیص بده تقیید بکنه و نص هم بکنه فرقی نداره نص ثابت صحیح آحاد با نص متواتر ولی که الله چون علمای اصول میارن دیگه اینجا شیخ آورده متواتر تعريفه إيش ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتوافوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس يعني اون چیزی که نقل میکنن یک مسئله ریاضی فیزیکی طوری نباشه یک مسئله محسوس باشه یعنی یک مسئله که ملموس باشه و اون چیزی که نقل میکنن یک مسئله شرعی باشه و اون مسئله روش تواضع باشه یعنی در هر طبقه جمع غفیری حالا بعضیا گفتن از ده نفر به بیشتر چون مشهور میاد تعریفش مشهور از سه نفر تا ده نفر و اینجا گفتن در متواتر از ده نفر به بیشتر در هر طبقه هی جمع غفیر تکرار بشه که این جمع مستحیل باشه اشتباه کردنشون دیگه ممکن نباشه یکی از اینا دروغ بگه مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار کسی دروغ بار من میگه جاش جهنم إن حديث متواتر لفظش معناه معنا شاید یک حدیثی لفظش متواتر وشي شاید معناش متواتر وشي قال والآحاد ما سوى المتواتر وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام آحاد ثلاثة غريب عزيز ومشهور غريب از یک طریق اومده باشه عزیز از دو طریق و مشهور از سه از سه طریق تا نه طریق و سه تا رتبه داره یا صحیحه یا حسنه یا ضعیف یا پنج قسمت صحیح لذاته صحیح لغیره حسن لذاته حسن لغیره یا ضعیف و بعضی ها گفتن مقبول و مردود مقبول و مردود مقبولش این چهار قسمت درش وارد میشه و مردودش ما عدا اون چیزی که وصف قبولیت درش هست این تفکیکات برای تمیز مردود از مقبول یعنی مثلا وقتی که علما میگن صحیح لذاتی هست و غیره اینها برای تقریب ذهن ماست اصطلاحاتی که ما گذاشتیم رسول الله نگذاشته بعضی میگن این اصطلاحات چیه بدعت شماست خیر این بدعت ما نیست این قول رب حکیمه ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا این از که ما نگاه بکنیم این حرف درست اعتبار داره خودش اعتبار داره و حرفش اعتبار داره یا نه و همچنین فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشر يعني یعنی چی ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى در بحث حديث صحيح لغيري وحسن لغيري شاهد ضعيف و شاهد رابی حسن لذاتی باشه خفیف و باشه و شاید اشتباه بکنه اگر این اشتباه احتمال درش هست مثل زن که در شهادت انتظر احداهما که شاید اشتباه بکنه قرینه دیگری خدا گذاشته اونم زن دیگر یعنی قرینه دیگری مثل خودش دو تا ضعیف با هم قوت میابه یعنی ضعیف اگر ضعفش یسیره میتونه برای درجه چی برسه درجه حد ولی خب اگر اون ضعیف ضعف شدید بود اون زن یک زن فاحشه ای بود آیا شهادتش اعتبار داره اگر ده نفرم باشن هیچ وقت اعتبار ندارن بخاطر همین حدیث ضعیف جدا متروک منکر و اگر صد تا طریق هم داشته باشه هیچ وقت تقویت نمیشن چون اعتبار در زن عادله بخاطر همین مردم باید عادل باشه در روایت قال فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ وعلة والعلة القادحة فانشر شرط دو تا شرطش برمیگرده به راوی عادل بودن ضابط بودن عادل در اخلاقش در مروتش در شخصیتش در تقواش پرهیزگار باشه شخص بیدینی نباشه سیگارکش نباشه مشروب نباشه ریشش تیغ نزده باشه چون اینا فسته اینا در نزد محدثین و ها شهادتشون معتبار نداره و عادل نیست نزد ها میگن اینا فاسقه اعتبار فقها و محدثین ما گفتم یه بار سر کلاس بودم بعد همین بحث میکردم بحث مروت و شخصیت تقوا و مروت و شخصیت بعد مثال زدم گفتم که مثلا اگر عالم حدیثی هست و عرف اون جامعه مثلا بالفرض عمامه هست و پیرا هم بلند اگر اون محدث بیا قمیص سوال بپوشه اینجا دیگه مروت شخصیت دیگه سوال میره بعد اومدن گفتم بله ها منظورتون شیخ فلانیه اینو منظور کسی بحث بحث مصالح حدیث علمای حدیث ناقلین حدیث اون اعتباراتی که اونها در نظر می گرفتن یعنی اگر کسی میدیدن که سر کوچه غذا میخوره دیگه شهادتش رد میکردن بحث اون عدالته مثلا بالفرض آدم تصور بکنه میتونه تصور بکنه مثلا من یا شیخ باشم سیگارم بکشم چه ذهنیتی درباره من پیدا میشه یک شخصیت نااهل اهلیت باید داشته باشه عادل باشه ضابط هم باشه ضبط کتابت یا ضبط حفظ قلب عادل و ضابط شرط راویه اتصال اسناد بعد میگرده به چی؟ اسناد سند این شرط سوم شرط چهارم شاز نباشه یعنی مخالفت نکنه با روات دیگر حالا حدیث میاد در بحث حاییه که خواهیم کن مثل حدیثی که ما داریم در صحیح مسلم فیاخذهن الله عز وجل بشماله لفظ بشماله زمین ها رو با دست چپ چون در حدیث داریم تلک یده یمین اینجا میگه فیاخذهن بشماله خب اینجا این لفظ شاذ در مقابل فیاخذهن الله عز وجل که به طور مطلق اومده این لفظ با این زیادی این زیادی شازه چرا شازه؟ چون مخالفت سقه با مجموعه از سقاته یک راوی اینجا دیگه اینجا دیگه زیادی سقه نیست چون مخالفته چون مخالف اگر مخالفت حاصل شد دیگه میشه شاست اما علت علت یک مسئله خفی است مثلا لفظ معلوله مثلا صحیح مسلم قلب درش حاصل شده مثلا حدیثه حتی لا تدری شماله ما انفق یمینه چپ دست راست ندونه چپ چی داده آدم با دست راست میره یا یا دست چپ بعد از شب دادن درسته گفتیم حرام پس چطور میگه دست راست چپ میده اینجا چی شده شده قلب این قلب علت خفی هست در اسناد که سبب چی میشه ضعف اون روایت خب به هم نزدیک شدیم سعی میکنیم که دیگه الله سریع از اینجا عبور بکنیم حدیث حسن حالا بزنیم به بعد این دیگه دوباره ادامه خواهیم داد چون الان وقت اذانه و 54 دقیقه سلیم صحبت میکنیم این چیزی نیست در بعد از اذان انشاءالله دوباره, دوباره ادامه میدیم تا اینکه وقت نماز بشه سبحانك اللهم وبحمدك و سلام محمد و ال محمد